labrīt! <laughs> un šajā rītā parunāsim par ko, tad to tu uzzinās sarunas gaitā patiesībā jau pašā sākumā. Un kopā ar tevi, ja tu atpazini manu balsi, esmu es Aija Avotiņa, un man ir, es neteikšu, tas nav viesis, tā ir mums radio arī Latvija brīvprātīgā Antra Jakauļeva. Labrīt! Labrīt visiem radījumam, arī Latvijas klausītājiem. Slavēts eh, Jēzus Kristus, sveiciens jums no liepājas puses šajos eh, rožkroņa karalienes svētkos. Jā, šajā rītā mēs eh, kopā ar Aju, un ne tikai ar Aju, mēs ceram arī ar vēlāk tavu līdzdalību klausītāju, mēģināsim uh, kaut kādā veidā saprast, kāpēc rožkrons mūsu dzīvē ir svarīgs un, un, un, un un kāpēc tā ir mūsu uh, konfesijas tāda viena no stabilākajām lūkšanām. Bet, eh, Aija, pirms mēs iesākam un klausītāji, aicinu arī tevi uh, ņemt savu rožu kroni, manējais ar tepat pie rokas Fatimā pirkts, uh, un uh, uzticēsim ne tikai šo mūsu raidījumu, ne tikai šo oktobra mēnesi, bet uh, visu mūsu Latvijas tautu uh, Uh, uzticēsim jaunavai Marijai, ko viņa pati jau arī ir lūgusi, lai, lai mēs veltītos viņai, lai visa pasaule, visa cilvēce, lai visi mēs tiktu veltīti jaunavai Marijai. Tāpēc es uzaicinu iesākt ar, ar, ar, ar nelielu lūgšanu. Sāksim ar krusta zīmi Dieva tēva, dēla un svētā gara vārdā. Amen! Amen. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāktu tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Āmen! Es esmu sveicināta, Marija, žēlstības pilnā kungs ir ar tevi. Tu esi svētīts starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas augus, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen! Es esmu sveicināta, Marija, žēlstības pilnā kungs ir ar tevi. Tu esi svētīts starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas augus, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen! Es esmu sveicināta, Marija, žēlstības pilnā kungs ir ar tevi. Tu esi svētīts starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas augurs, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen! Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam. Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam āmen. Marija bez grēka ieņemtā. Lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mans Jēzu. Piedod mums mūsu vainas, pasargā mūs no elles uguns un aizved visas dvēseles uz debesīm, it sevišķi tās, kurām visvairāk ir vajadzīga tava žēlsirdība un Dieva tēva, dēla un svētā gara vārdā. Amen. Amen. Lai gan krusta zīme būtu, būtu jāatstāj, jo mūsu saruna jau tādā nav beidzies. <laughs> Jā, nekas nav beidzies. Un es arī turēšu šeit, tūmā pie, pie, pie, pie sava datora, rūžu krūnīti. Bet radījumam arī Latvijas klausītāji, pirms mēs sākam šo sarunu, tādā jau, jau rudenīgajā rožakroņa mēneša noskaņā un šajos īpašajos svētkos ļauj man izstāstīt tev kādu, svē, kādu stāstu. Un varbūt kādam arī gluži tāpat kā man radās jautājums, kāpēc tieši 7. oktobris? Jā, tieši kāpēc, kāpēc 7. kādēļ, Antra? Jā, kāpēc, <laughs> kāpēc tieši šodien, ja? Nu, rožakroņa mēnesis oktobris sāks ar pirmo datumu, nu labi, tur Terēzītas svētki, bet nu, kāpēc tieši 7. Svētā Franciska oktobris? svētki, vai ne? Bet kāpēc? kāpēc jā, tur ir daudz visa kā cita, jā, kāpēc tieši, un kāpēc ne rīt, 8. oktobrī, 8. datums arī ir Marijai vienmēr ļoti tāds īpašs bijis un ir. Tad, tad šie pirmsākumi meklējumi 16. gadsimtā, tas ir laiks, kad Turku otomāņu impērija ir okupējusi Bizantijas impēriju un jau vairāk kā 200 gadu Turku floti ir nostiprinājusi savas pozīcijas vidusjūras baseinā, okupējusi Kipru, jau uzbrukusi Maltai, kurai izdevās uzbrukumu atsest. Uh, Un eh, pavests Pīs V eh, aicināja Eiropas valdniekus apvienot spēkus, lai cīnītos pret šo Otomāņu impēriju. Un atsaucās vien daži pāvesta valstis, Spānija un Dženova, eh, nodibināja svēto līgumu, kura tad nolēma stāties pretī šai lielajai turku flotei. Un nelielās kristiešu flotas priekšgalā tika nolikts jauns virsnieks Dons Džons, kurš bija pazīstams kā izveicīgs jātnieks, nepārspējams zobencīņā, arī lielisks dejotājs. Un arī liels rožkroņa cienītājs. Starp citu, tolaik rožu kronas nebija tik populāra lūkšana, kā, kā tas ir šodien. Un eh, svētās līgas armija patiesībā bija ļoti niecīga salīdzinot ar turku floti, un eh, izredzes uzvarēt bija pielīdzināmas nulē. Un iepriekšējā vakarā pirms kaujas vecāki virsnieki centās Don Džonu pierunāt, pārdomāt, vai vispār ir vērts cīnīties, jo mm, Dons Džons eh, katram karavīram izdalīja par ožu krūnimu, kuru visa svētās līgas flote lūdzās kopā pirms cīņas. Un cīņas dienā Roškrona lūdzās arī Romas pāvests kopā ar uh, Romas iedzīvotājiem. Nu, kā mēs zinām, kas nav iespējams cilvēkam, tas ir iespējams dievam. Un 1571. gadā, 7. oktobrī, varam parēķināt, ka matemātika patīk, cik gadus atpakaļ tas bija, abas flotes satikās pie Lepanto. Un tieši pirms cīņas vēža brīnumaina mainīja virzienu nu, pilnīgi par 180 grādiem, kas bija liela priekšrocība kristiešu flotei. Un pēc cīņas visas dienas garumā no 300 turku kāvis kuģiem bija palikuši vien 13. Un dzīvību zaudēja vairāk kā 30 tūkstoši turku karēvi. Līdz Pirmajam pasaules karam tā ir bijusi lielākā asins pirts vienas dienas laikā, uh, kādu cilvēks vēsture vispār bija piedzīvojusi. Un šī kauja bija iegājusi vēsturē gan ar šo brīnumaino iznākumu, gan arī ar to faktu, ka pateicoties šai kaujai, tika apturētas otomāņu ambīcijas iekarot visu Eiropu. Viņu mērķis bija iznīcināt Romu kā kristiešu galvaspilsētu. Un brīdī, kad kristiešu flote svinēja uzvaru, Romas iedzīvotāji dedzīgi lūdzās rožkroni. Pāvests Pīs 5. esot paskatījies ārā pa logu un aiz tās piedzīvojis vīziju. Dievs viņam ļāva redzēt kaujas iznākumu Lepanto. Un kopš tās dienas, 7. oktobris, ir kļuvis par Marijas rožkroņa karalienes un uzvaras divmātas svētkiem. Pāvests Leons 13. vēlāk tad izvēlēja arī visu oktobru par rožkroņa mēnesi. Un lai šis vēstures notikuma apraksts dod mums cerību paļauties uz Dieva spēku. Lai cik lieli izaicinājumi būtu mums priekšā, un noteikti, ka tie būs, mēs vienmēr varam steigties pēc palīdzības pie mūsu mātes Marijas. Viņa ir tā, kas ar tādu mātišķu maigumu iestājas par mūsu vajadzībām Dieva troņa priekšā un ir spēcīgs sabiedrotā, saglabājot uzticību viņas dievišķajam dēlam. Ja Dievs ar rožkroņu varēja, palīdzību varēja mainīt vēju virzienu un panākt kaujas iznākumu par labu tiem, kas, kas lūdza, cik gan liels lietas viņš var pateikt eh, tavā dzīvē, klausītāji, un arī man, mūsu. Eh, tāpēc sameklējam savu rožkroni, lūdzamies to katru dienu, Un rožkroņa mēnesis ir lielisks laiks, kad to sāk darīt. Un patiesībā, kad Marija arī atgādina par to gan maijā, gan tagad oktobrī, ka viņa vēlas, bet ne tikai šajos mēnešos, bet tiešām katru dienu, lai mēs arī lūgtos. Nu tā, tāds bija stāsts, ja kādam, tāpat kā man, pirms pusstundas bija jautājums, kāpēc tieši 7. oktobris? Tad uh, tu centies atbildēt ar šo stāstu, ko mēs atradām, jā, interneta dzīvēs un tad klausīt. Nu, tad 1571. 16. gads, gadsimt. es varētu 16. gadsimts, nu tā tad vairāk kā, kā 400 gadu, ja man šobrīd arī neesmu <laughs> izdeķinājusi, bet tā ir sena tradīcija. Un kas man ļoti uzrunāja šajā stāt, stāstā ir tas, ka pirms tam roškrons nebija tik populārs un cik lielai ir jābūt eh, cilvēka paļāvībai un uzticībai Marijai, un, protams, arī Jēzum un, un Dievam, lai pirms kaujas patiešām lūgtos. Un, un, un šis iznākums, jā, ir acīm redzams redzams. Tā kā šodien mums ir liels svētki visiem. Antra, mums ir pievienojies vēl kāds cilvēks mūsu sarun sarunai, tā ir Helēna Žigo. Labrīt, uh, Helēna. Labrīt. Labrīt. Labrīt, Helēna. Jā, un tu, Jā. Va, tu vadi tautas uh, eh, roškroni, bet... Uh, la... es, teiksim, tā, ka <clears throat> esmu koordinātori. Koordinātori, jā. <laughs> Koordinātori, jo garīgā vadība mums ir Dominikāņu tēvi, mm -hmm. kas jau no pāvesta ir iecelti, Un klausoties antru, jā, ar šo vīziju pāvesta, tad es gribu iesākt arī ar kādu vīziju, eh, kas bija, ko pieredzēja Barbara Klosa, poļu mistiķe, kas aizgājas mūžībā arī svētuma slavā, viņa vēl nav iecelta svēto godā, bet kura arī bija liela roču kroņa cienītāja, un pateicoties kurai arī Polijā viņa veicināja šo nemitīgā rožu kroņa lūkšanu. Un, nu, lūk, viņai bija kāda vīzija, kad viņa redzēja pulksteņa uh, virsmu, to ciferblati un uz tās stāvošus cilvēkus ar rožu kroņiem rokās, katru savā stundā. Un viņa redzēja arī ļauno garu, kurš kaut kā mēģināja starp šiem cilvēkiem izspraukties, bet nevarēja. Un tad viņš <laughs> būtiski kā tādu petarde uzsprāga un neko nespēja izdarīt nespēja kaitēt. Un tā bija tāda ierosme arī stiprināt šo rožkonu lūkšanu. Un tā jāsaka arī mēs no Polijas savulaik, kad 93. gadā pirmie svētceļnieki brauca, arī aizņēmamies šo ideju, un tā ideja tiešām daudzas aizdedzināja, jo bija taču slavenie atmodas gadi, bet, protams, par šiem, par šo laiku daudz jau ir mūžībā, mums ik pa brīdim vajag stiprināt šo mūsu ķēdi, lai tiešām nebūtu neviena stundiņa, kur tas jaunais varētu iztraukties. Un tā kā šodien ir tiešām lieli svētki, bet man arī šodien tā kā vairāk arī <laughs> no rīta ierosināja klausoties un ņemot līdzdalību, cik nu tas iespējams um, no lūdzas, priestera vārdi tiešās mises uh, eh, laikā, kur viņš teica, uh, nu, ar ieročiem mums kaut kā neiet. Ņemsim rožu kroņus. Un tiešām rožu kronis ir kā ierocis, bet kāpēc? Jā, uh, Helēna, varbūt tev ir kāds stāsts, uh, ko tu vari pastāstīt. Tu ar ļoti daudziem cilvēkiem esi satikusies, koordinē visu šo tautas rožkroni. Varbūt ir kāds stāsts, kas palicis atmiņā, ir tāds vairāk vai arī no pašas dzīves. Halo! Laikam kaut kas... Uh... Elena, ja? atslēdzās. Jā, Elena, tad... uzvani vēlreiz. Jā, lūdzu, uzvani vēlreiz. Antra, tad uh, kamēr mēs pagaidīsim, lai Helēna var turpināt savu stāstu par oškroni tavā dzīvē. Cik tev bija gadi, kad tu iemācījies lūgties šo lūkšanu? Jo viņi tomēr, nu, šī lūkšana tomēr ir arī jāiemācās, jā, lūgties. Man, man stāsts, kā jau, kā jau konvertītam, ko, ko tas nozīmē, tas nozīmē pārnākušam no luterāņu baznīcas katoļu, katoļu konfesijā, katoļu baznīcā 90. gados, uh, Man no sākuma bija ļoti sarežģītas attiecības. Es nesapratu, kas tur ir. Es gāju svētceļojumā, un tur es arī konvertējos 93. gadā. Un, un es nesapratu, ko viņi tur murmina un, un kaut kādas krellītes rokās virpina. Bet nu, es biju tādā emocionālā pacēlumā, ka es arī īpaši nemēģināju to izskaidrot. Bija labi, un gājām, un, un, un viss bija labi, un bija ļoti liela, liela mīlestība. Tā bija grupa Liepa Jaglona. Ja? Tā kā sveicienus visiem, kas vēl, kas, vēl, kas vēl dzīvi no tā laika, un kas vēl, eh, kas vēl ir baznīcā un klausās rādījumā arī. Bet es gribētu teikt to, ka uh, tas, es esmu atmarīju to kaut kad stāstījusi, ka uh, man svarīgāk pirms tam bija, lai man izveidojas personiskas attiecības ar Mariju. Un varbūt, ka tas arī ir pareizais ceļš, uh, Eh, ka tad, kad es sāku pieņemt Mariju kā savu māti, savu mammu, savu, savu šo debesu aizbildni, tad man arī pamainījās šī attieksme, kas tad ir šie es esmu sveicināta Marija, ja? ko tad mēs tur patiesībā lūdzamies. Un, un tad varētu teikt, jā, ka tie arī bija tie, tie 90. gadu beigas, bet līdz tam bija tāds ceļš jānoiet, ka es, es nesapratu, ka, ka, ka pēc tam arī ir tik svarīga. Un es domāju, ka es neesmu vienīgā no protestantu vidus, jā, e, kam īsti tika nav skaidrs, nu, ko, ko jūs tur katoļi ņematies ar to Mariju. Jā, man ir bijušas arī daudz sarunas, jā, un kad cilvēki tiešām nesaprot, un, un citi saka, nu, kas jums tur alkdievība? Es saku, nu, nē, nu, nu mīļi, Marija, nu, tad mēģinām saprast, cik liela loma ir Marijai, ja visā pestīšanas vēsturē, ja mēs tā skatāmies jau, nu, tā pavisam, pavisam sen, ja. Jā, un, un arī šī svarīgā un zīmīgā loma. Un tad, kad es sapratu, ka, ka Marija uh, ir kļuvusi par manu māmu, Eh, jo man bija ļoti, ļoti sarežģītas attiecības ar savu māti, kur bija alkohola atkarīga. Eh, un tajā mirklī man kaut kas pārlūza, un es sāku saprast, ne tikai ar kādu prātu, bet arī, arī kā saka, kā reiz Mārs Veliks teica, šos 30 centimetrus, lai nokrīt no prāta līdz sirdī. Jā, šis attālums. Kā saka, tas ir eh, visgarākais ceļš, vai ne? <laughs> jā, visgarākais ceļš, ka viens ir, ka tu ar prātu, jā, tas ir jālūdzās, jā, visi iet sveceļojumā, visi lūdzās, ko nu tur katrs eh, domā, tas nu katra paša ziņā, Bet, bet tas, ka tas, ka tas kļūst svarīgs, un, un, kā, un, un svarīgi jau ir tas, lai cik tas nebūtu bērnišķīgi neizklausītos, bet svarīgs jau ir arī šīs atbildētās lūkšanas un, un, un, un šīs te atbildes, kuras mēs visi gaidām, jo, ja mēs nu, kaut ko uzticam, nu, mēs tā, mēs tā gaidām arī, ka būs, nu, ka tas piepildīsies. Un, protams, reizēm nepacietīgi arī es tā skaitā, ja vai piecērtot kāju pie zemes dievs, kāpēc tu man nedod tad, kad es to gribu, Es domāju, ka jums visiem, mīļie raidījumi, arī klausītāji, šī situācija ir diezgan pazīstama. Ja? Es tik lūdzu, lūdzu, un tu kā nedod, tā nedod. Ja? Bet, bet manā dzīvē rožu kronis man mobilizē, mobilizē lūkšanai. Uh, Un tagad, eh, kopš eh, mana dzīve ir saistīta vairāk ar, ar darbu tieši pie datora, eh, ar šo, ar šo tehnisko vidi, tas ir laiks, kur es eju laukā un kur es lūdzos dabā. Kadreiz gāju gar jūru, fantastiska iespēja, bet tagad eju mežā, eju mežā rožu. Man, man ir, cik, es jums pēju, cik man ir jaku, tik man katrā ir rožu kronis mašīnā. <laughs> <laughs> un visur. Tas nozīmē, ka lai kādu jaku vai vesties vienmēr uzvilktu, būs roškrons klātas. Vienmēr būs roškrons, un man pat, man pat ārā pie ārdurvīm ejot ir vēl tāds trauciņš, ka tur saules brīvs un tur mašīnas atslēgas, un arī tur ir roškrons, jo gadījumā, lai es eju ārā, lai es, ne, lai es neaizmirstu, ka, ka tam ir jābūt visu laiku klāt. Un vēl runājot ar, ar strādājot ar jauniešiem, kalpojot jauniešiem, es arī vienmēr saku, ka jau ir tie jaunieši, kas vēlas jau dibināt attiecības, jau varbūt par ģimeni domā vai vispār par, par nopietnām attiecībām, gribētu savu draugu vai draudzeni, es vienmēr saku, lai šim cilvēkam, puisim vai meitenei, kabatā ir rožkronis, ar to nedomājot, ka tas ir kaut kas maģisks bet eh, lai šim cilvēkam ticība un uzticība Marijai būtu svarīga, un tad arī izveidosies labas attiecības un dievā balstītas attiecības. Ja? Jo, nu, kurš tad vēl labāk zina kaut ko par attiecībām, ja ne Marija, ja ne Jāzeps, ja ne svētā ģimene, ja? kas, kas patiesībā savā dzīvē izdzīvoja un piedzīvoja šo, šo, šo dieva lielo mīlestību un klātbūtni. Antram, tā mums ir, jā. jā. Jā, mēs pēc tam varēsim pēc brītim vēl turpināt sarunu. Ir gan Helēna sazvanīta, bet es priekš pacēlušu zvanu kādam klausītājam. Jā, lūdzu. Es eh, gribēju paprasīt, jo vakar eh, pāvis teica, ka gavēnis šodien. Ai, bet, eh, es, piedodiet, es tagad uz šo jautājumu nevarēšu atbildēt, bet varbūt tad pārzvanat pēc ētera. Tad, jā, Helēna, mums pārtrūka sarunā ar tevi. Jā, pārtrūka, jo kaut ko laikam arī uh, vai man arī zvans kāds nāca, kaut ko es nepareizi nospiedu, un, <laughs> un man saruna turpinājās, bet tā izskatē, <laughs> bet, nu, pie jums tā nenonāca. Es tagad um, tā, kurā vietiņā mums tā saruna pārtrūka. À, pār, jūs stāstījāt par priesteri, par, uh, par svēto à. misi no Lūdzas un par to, ka jā, roškrons ir spēcīgs ierods. Viņš jā. teica, nu, nu, kaut kā mums ar tiem ieročiem neiet, nu, ņemsim rožu kroņus. Nu, tiešām rožu kronis ir kā ierocis, bet tas ir tāpēc, ka tas ir spēcīgs dieva vārds. Jo pats Dievs kungs to deva eceņģelim Miķe, eh, tam Gabrielam šos vārdus deva, lai tos aiznestu jaunavai Marijai. Un tāpēc arī tas joprojām ir spēcīgs ierocis, un ja mēs to lietojam ar ticību un pārliecību, tad tas darbojas. Un vai es arī kaut ko par to Barbaras kostas, to es tā kā minēju, jā? Jā. Mm -hmm. Jā, nu lūk tā. Un e, arī priesteris Jānis Aglonietis savulaik, viņš jau mūžībā 2001. gadā mums ierakstīja šos vārdus, jo ārēji skatoties, viņš rakstīja, nu, liekas, ko tie lūkšanas skaitītāji tādu īpašu dara, bet patiesībā viņi dara visvairāk. Jo pestītājs saka, ka saņem tikai tas, kas lūdz. Un arī pāvests Jānis Pāvils II saka, ka lūkšana ir frontes pirmā līnija labā cīņā pret jauno. Un šie viņa vārdi, šis novēlējums arī joprojām iedarbīgs. No sirds novēlu izturēt šajā frontes cīņā. Un pēc tam jau kad svinējām 20. nemitīgā rožkroņa gadsimtu, mūsu Rīgas arhibīskaps metropolīts Zigņevs Stankēvičs ierakstīja šo novēlējumu ar šo ieroci. Svēto rožu kroni varēsiet atbruņot ļaunā ienaidnieka, pātena viltības un varu Latvijā, lai Dievs jūs bagātīgi sveitītu turpmākajiem simts gadiem. Tā kā mēs ļoti priecājamies, protams, par šiem vārdiem un priecājamies vēl vairāk par katru, kurš pievienojas mūsu rindām. Un tā vakar bija tāds priecīgs notikums, ka mums pievienojās misionāri no Kolumbijas, izvēloties tādu diezgan <laughs> grūtu stundu starp trījiem un četriem naktī. Un tas, protams, priecina, ja mums ir arī no Peru misionāri, kas pievienojusies, bet gaidām arī mūsu pašu, mūsu pašu Latvijā dzīvojošos kuri, kuriem šeit ir patiešām tēvzeme, jo nu, tās robežas stiprinot tikai ar ieročiem, kaut kā mīnējot, nu, mums tomēr jāņem šie rožu kroņi, kas ir spēcīgi pārliecinoši, vai tiešām lai mēs varētu mūsu tauta pastāvēt, lai Dievs svētītu un Dievmāts, protams, sargātu, mums vajag līdzdarboties. Paldies, paldies Jā. Helēna, man ir, man ir, man ir jā. jautājums. Tev ir pietiekami ilga pieredze vadot šo, šo, šo, šo rožu kroņu, es gribētu teikt, pat kustību. Ja? Varbūt ir kaut kādi stāsti, kur cilvēki pēc, pēc tam ir stāstījuši, vai, vai jūsu dalībniekiem kāds ir dalījies, ir kāda liecība, Jā, kā, ir, kā, kā, kā caur rožu kroni, protams, varbūt arī vēl caur citām lūkšanām, ne tikai pateicoties rožu kronim, nu, ka Dievs ir darījis arī, arī šodien šīs lietas, ne 16. 19. gadsimtā. Ir, ir Tikai tādas, varbūt tev nāk kāds stāsts prātā. <laughs> Ir tādas vietas, un ir jau tādas, kas ir tādas pierādamas, taustāmas, bet ir arī tādas, kas, jo nu, tagad atceramies nepārāk sen, tas bija, eh, kad arī atcerējāmies to nogrimušo prāmu Estonijā, mm -hmm. jā? Jā. Kur mūžība mm -hmm. aizgāja arī no Latvijas uh, cilvēki, un tā tiešām bija liela traģēdija. Un toreiz kaut kā tieši pirms šīs traģēdijas mums pieteicās uh, vairāki cilvēki, jo mums bija rožkroņa salidojums sestdien, un tas notika trešdien. Un pieteicās kāds pāris, kuri vēl nebija uh, laulāti, bet abi viens dzīvoja Ventspilī un, un Rīgā. Es varētu viņus arī nosaukt, bet nu varbūt, uh, ja, ja kādreiz vajadzēs, arī šos vārdus pateikšu, viņi zina. Un lūk, viņi pieteicās tieši uz to stundu. Eh, kad, rož, eh, kad aizgāja prāmistis Sonija eh, tātad šajās zelmēs. Un tieši tik cilvēku, cik no Latvijas tajā stundā, i, i, cik bija lūdzēju, tik cilvēku arī no Latvijas tika izglābts. Un kaut kā es stāstīju to savulaik mūsu kardinālam Kujātam, viņš teica, nu piefiksējies to lietu, jā. Ja? Bet ir bijušas arī tādas privātas liecības, kur uh, kur arī tajā stundā tiešām kādam bija vajadzīga palīdzība un lūkšana, kur kāda arī viņa pieredzēja tādu vīziju, kas kad ir, ir, ir konkrēti tāda parādība viņai bijusi. Un te es e, nolasīšu vienu liecību, kur uzrakstījusi skolotāja Liene Lāce no Talsiem. Viņa saka tā. Dalība tautas nemitīgajā rožu kronī ļaus sevi vairāk apzināties kā daļu no lielās baznīcas. Esmu pārliecināta, ka Latvijai ir vajadzīgs mūsu lūgšanas, jo bez dieva palīdzības neiztiks. No nu tā viņa raksta, un tad arī um, Dakteris Juris ir ierakstījis, ka jau sākoties um, tautas rožkrona lūgšanām pieteicos laikā, starp diviem un trījiem naktī. Tāds nē, laiks, tomēr cenšos to realizēt. Un tagad tā jau ir nepieciešamība, jo naktī galvā nāk dažādas domas, dažreiz trauks vai nemies, bet lūdzoties rožu kroni, jau pēc diviem noslēpumiem esmu jaunā fiziskā un garīgā kondīcijā jo, kad ieejam lūkšanu ritmā, tās visas ir pazudušas. Un lūk, e, tur tā stunda it kā tā ir tāda simboliska, jo Jēzus jau arī saka Gedzemenes dārzā, kad viņš lūdza mācekļiem, vai jūs vienu stundu nevarat būt ar mani nomodā. Viņš jau neteica pusstundu, bet no nu tā bibliski viņš lūdza to stundu, un tā stunda ir tāda, kad mēs varam būt ar ar viņu nomodā, gan Gedzemenes dārzā, kā nu kuram tie noslēpumi tajā brīdī ir vai tajā dienā. Tātad, un, protams, ka var arī slavēt un var dažādi, kā kura katra sirds no to tajā brīdī izjūt. Jo būtībā tas ir tas, ka, ka mēs šajā brīdī atveram savas sirdis un sabalsojam tās ar Jēzus, ar filmām viņas sirdi, kura mums palīdz izdzīvot šo stundu. Paldies, eh, paldies eh, par paldies. tavu liecību, Helēna. Mums arī atrakstījis ir Ināra, lai ir slavēts Jēzus Kristus, man arī roškuru, man arī roškuronis ir visās kabatās un ejot kaut kur uz veikulu, noslēpums tiek noskaitīts. Jā, un Ināra arī saka paldies. Antra, lai skan dziesma Sveika jūras zvaigzne, kuras autore ir Ligita Kursiša Patašā, un tad jau uz noslēgumu atgriežamies. えー、たら。確かに。 jūras zvaigznes božā dieva māte, vienmēr tīra svēta, mirdzi debes mājās. Pieņemot sveicienu tu no Gabriela vadi ievas bērnus pestīšanas ceļā. Sveika jūras vadi! swe Dieva māte. Svētai dzīvei mācī, drošu ceļu rādi, lai mēs Jēzu redzam, mūžām aplaimoti. Slāva Dievam Tēvam, Dēlam Svētam Garam, trīs vienīgam Dievam, Visos mūžu mūžos sveika jūras zvaigznēm, sveika jūras zvaigznē, sveika jūras zvaigznēm, sveika dievā māte. Radio klausītāji, mēs esam atpakaļ studijā pēc neilgas, pavisam nelielas muzikālās pauzes. Tā bija dziesma Sveika jūras zvaigzne, domāju arī mūsu klausītājiem daudziem pazīstama un iemīļota. Uh, Jā, un kopā ar tevi šeit. Jā, es arī gribēju, es <laughs> arī gribēju piebilst klausītāji, cik jauki, ka eh, eh, šo dziesmu dzied priesteri. Jā, jā es, es arī es atceros, apzināti tādēļ jā. arī izvēlējos. <laughs> jā, ka tā, kā, tā kā mēs visi esam, esam, esam Marijas bērni un, un cik jauki, ka, ka tieši, tieši par, par, par mūsu Latviju, par jūras zvaigzni Paldies šim projektam, ja savā laikā, ka, ka priesteri iedziedāja šo dziesmu. Tā kā paldies Ligita Kursiša Pataša. Jā, jā, turpinām. Un, jā, turpinām un radio klausītāji, pat ja mēs neuzspēsim šodien visas jūsu īziņas nolasīt, ja kādam ir ska skaists liecību stāsts par roškroni, jūsu dzīvē kādu lūkšanu, kas ir uzklausīts, vai cik jums tuve ir šī lūkšana, lūdzu rakstiet mums, mēs piefiksēsim šo stāstus, un tālruņa numurs ir 266 77 272. Var arī rakstīt e-pastā studija at rml.lv. Er Apkoposim to, tad arī visu. Jā, mums ir vēl viens zvans, es pacelšu, Antra. Jā, hal halo! Labi, slavēts Jēzus Kristus! Mūžīgi slavēts! Mūžīgi, nu, es teiktu par dievmamiņa, kā viņa mani uzklausīja. Es tā kā Antra teica, es viņu pa savu māmiņu sauktu, un, un viņa mani uzklausa agrāk, kad es braucu ar velosipēdu uz dobeļu uz baznīcu. Izēju ārā, tāds liels vējš no dobeļas pušas pūš. Viegā istabā es saku, mīļo dievmamiņa, es šodien uz baznīcu aizbraukt nevaru, jo šitādā vējā es nevaru ar velosipēdu aizbraukt. Un ticat vai neticat? Pēc dažām minūtēm, kādām minūtēm piecām es izēju ārā un vējš pūš no Jelgavas puses. Nu, ko nu, jā, ģērbos un braucu uz baznīcu un aiz izbraukāju atkal. Jā, paldies, nu tādu, vai ne? Un tad vēl, vēl man bija atkal vienreiz, atkal tik ļoti, es ar velosipēdu braukāju, es bieži braucu uz baznīcu. Uh, Un tagad es atbraucu no mājas, skatos, tur tik šausmīgi karsts, es piekususi, un, un gurķīši novītuši visu, un, un rītā atkal es svētdienu atkal braukšu uz baznīcu. Es saku, mīļot Dievu, man ir kaut piecas minūtītes uznāktu lietus, lai izturētu man tie gurķīši, un, un, un man nav spēka apliet. Un, un man pulkstenis pretī stāv. Un ko domājat, un tieši piecas minūtes pēc kāda laika nolīja lietus, Un man gurķīši bija glābti, un es viedien izbraukāju baznīcu, un viss, un man meitene smējās, un teica, vajadzēja vairāk lūgt. <laughs> Es teicu, man pietika ar piecām minūtēm, un tā nolija, un paldies Dievam viņai, un tā es vienmēr akau, un viņa mani uzklausa, vienmēr, kas man tāds vajadzīgs, es viņai tikai palūdzu, un viņa man ir uzklausījis. Paldies, paldies jums par radījumu, un sveiciens Antrai, un visu labu. Ar paldies. Dievu. Ar Dievu, paldies. Paldies, Valentīna. Es arī varētu daudzus jūs un Valentīnu no dobās tā skaitā saukt par īstiem radiomārijas, nevis radiomāriju arī, bet par jaunavas Marijas draugiem, jo jūsu rožkronas ir ir jūsu dzīves neatņemama sastāvdaļa. Paldies par jūsu zvaniem, par jūsu kalpojumu, par jūsu lūgšanām. Bet tā, ja es gribēju tev pajautāt, vai tev ir kāds stāsts vai, Ist... vai liecība? Man varbūt nav tik spilgti stāsti, ko um, ko stāstīja Helēna Žigo, bet roškuroņes, eh, roškuroņa eh, lūkšana es lūdzos ikdienā, bet man tas reizēm ir tā, es vienkārši eju vai braucu uz eh, darbu vai eju pastaigā, es vienkārši ka, lūdzos, es sveicināta Marija. Jā, un ik pa brītiņam arī naktī pamostoties lūdzos, es sveicināta Marija šo lūkšanu, bet es atceros, kad biju Tas bija Rīgā svētā Jāzepa baznīcā, kas savulaik bija mana baznīca, kad dzīvoja Rīgā, un uh, reiz bija pie grēksūtas, un man uh, kāds priesteris teica, rožu, kroti, rožu kronim ir atombumbas spēks, un šie vārdi man palikuši atmiņā par to, cik spēcīgi ir rožkroņa lūkšana. Nevelti gan uh, Helēna gan arī tu, Antra, teici ja, par šo te lūkšanu, kad ieroči nepalīdz un tad uh, nu lūgties. Mums ir uh, jābeidz uh, šis uh, raidījums. Uh, es gribētu pabeigt šo raidījumu ar kādu tekstu, tas ir uh, nedaudz uh, garš, bet vēlos to nolasīt, tā ir lūkšana. Un tā ir pāvesta. Pirms, uh, ajā, jā, jā, pirms, jā, noteikti, beidzam, noteikti. Es... Viss man tikai viens novēlējums, no, ko es atcerējos klausoties Klausoties Elēnā un, un arī, arī, arī Ināras īziņā, mana pieredze rožu kronis ir 25 minūtes. Vienalga, vai jūs braucat, ja jūs nedziedat. Ja, tas arī ir svētceļojuma pieredze. Tas ir dienā pieci noslēpumi, piecas minūtes katram. Eh, es neprotu litāni no galvas, tāpēc, tāpēc eh, to reizēm lūdzos, tad, kad grāmatiņa ir pie rokas, bet rādījumam arī klausītāji. Es domāju, ka mēs varam dienā atrast 25 minūtes, vai kā man reiz grēksūdzē teica priesteris, 5 minūtes sadalot kaut vai pa atsevišķiem eh, gabaliņiem. Ja mums nav vienā, vienā gabalā jālūdzas viss rošprons mēs varam Marijai šo godu atdot. Tā kā lai jums priecīgi svētki un klausīsimies to lūkšanu, Aiku. Jā, toties tu man Eh, uzvedinājusi kādu domu par to, ka es zinu vairākas draudzes. Es zinu, ka Rīgas Marijas Magdalēnas draudze lūdzās katru vakaru kopīgi roškuroni. Es zinu, ka Karmela eklezālā kustība satiekās pirmdienā uz kopīgu roškuroni. Siguldā arī manā draudzē ir neliela cilvēka grupa, kas satiekās uz kopīgu roškuroni. Tas ir tas, ko es zinu, jā, bet eh, noteikti... Kopiena Emanuela arī. Jā. Kopiena Emanuela arī tie, kas... Jā, tā kā, nu, roškronis... Uh, eh, manuprāt, ir diezgan iemīļota no lūkšanā, un tā ir arī uzticēšanās dievmātes palīdzībai un aizbildniecībai. Bet tad šis pāvesta Franciska teksts, ar kuru viņš lūdzās vakar 6. oktobrī Svētās Marijas Maģores bazilikā Romā kopā ar bīskapus sinodes dalībniekiem, pie svētā krēsla akreditētajiem vēstniekiem un Romas diecēzes ticīgajiem. Un tad es šo tekstu nolasīšu. Šo tekstu ir sagatavojusi no nu, Vatikānu ziņu redakcija, mūsu Latvijas redakcija. Ak, Marija, mūsu māte, mēs atkal esam šeit tavā priekšā, tev ir zināmas sāpes un grūtības, kas šī stundā nomāc mūsu sirdis. Mēs paceļam savu skatienu uz tevi, mēs ienirstam tavā skatienā – un uzticam sevi tavai sirdī. Arī tu, māte, piedzīvoji smagus pārbaudījumus un cilvēciskas bailes, bet tu biji drosmīga un droširdīga. Tu visu uzticēji Dievam, tu viņam atbildēji ar mīlestību. Tu sevi nesaudzīgi upir, upurēji. Kā bezbailīga žēlsirdības sieviete, tu steidzies palīgā Elizabetei – tu nekavējoties aptvēri līgavas un līgavaiņa vajadzību, kānās kāzās. Tu palikdami iekšēji stipra ciešanu nakti Golgātā izgaismoji ar lieldienu cerību. Veiz beidzot to ar mātes maigumu pēdējo vakariņu namā iedrošināji nobijušos mācekļus un kopā ar viņiem saņēmi gara dāvanu. Un tagad mēs tev sirsnīgi lūdzam, pieņem mūsu saucienu. Mums ir vajadzīgs tavs skatiens, tavs mīlošais skatiens, kas mūs pamudina uzticēties tavam dēlam Jēzum. Tu, kas esi gatava pieņemt mūsu bēdas, nāc mums palīgā šajos netaisnību nospiestajos un kara izpostītajos laikos. Noslauki asaras no ciešanu sejām tiem, kas sēro par savu tuvinieku, savu bērnu nāvi – pamodini mūs no miegainības, kas aizānoja mūsu ceļu, un atbruņo mūsu sirdis no vardarbības ieročiem, lai drīzāk piepildītos Isaja pravietojums. Viņi pārkal savus zobenus par lemešiem un savus šķēpus par sirpjiem, jo tauta pret tautu nepacēl zobenu un vairs nemācīsies karu. Māte pievērs savu mātišķo skatienu cilvēcei, kas ir zaudējusi prieku, ko nes miers un brālības izjūta. Māte aizbildini par mūsu, māte aizbildini par mūsu briesmās nonākušo pasauli, lai tā sargā dzīvību un atmet karu. Rūpēji, rūpējas par cietušajiem, nabagajiem, neaizsargātajiem un slimajiem un nospiestajiem – un sargā mūsu kopīgās mājas. Mēs izlūdzam no tevis, māte, dieva, žēlsurdību, no tevis, kas esi miera karaliene. Apskaidro prātus tiem, kas kurina naidu, apklusini ieroču troksni, kas nes nāvi, apturi vardarbību, ko cilvēks perina savā sirdī, un iedvesmo tautu vadītājus tādai rīcībai, kas kalpo mieram. Marija svētā rožu kroņa karaliene, atraisi egoisma mezglus un kliedē ļaunuma tumšos mākoņus. Piepildi mūs ar savu maigumu, pacel mūs ar savu gādīgo roku un dāvā mums bērniem savu mātes galāstu, kas ļautu mums cerēt uz cilvēces atjaunotni, kur tuksnesis būs par auglīgu tīrumu, un auglīgais tīrums kā mešs. Un tiesa dzīvos tuksnesī, un taisnība mājos uz auglīga tīruma, un taisnības nopelns būs miers. Tā ir Jāņa Pāvila otrā lūkšana, ko viņš vakar izteica Romā, Svētās Marijas Maģoras bazilikā. Paldies klausītāji, ka bija kopā. Paldies jā, mums ir arī antra kāda ziņa. Lūdzā mm -hmm. pirms katras svētās mises katru dienu tiek lūgts rožu kronis. Paldies par aidējumu. Jā, tā, Paldies. un, ja, un turpinām. Un turpi, turpinām. Jā, turpinām, un ja jūs vēlaties atrast šos pāvesta Franciska vārdus, tad ieiet Vatikāna ziņu lapā un šo lūkšanu atradīsiet. Paldies jums, ka bijāt kopā ar mums. Antra, paldies tev! <laughs> Paldies, ka tev bija laiks par, par šo iespēju šādā formātā būt kopā ar, ar, ar jums, radījuma arī klausītāji, gan tiem, kas skatās, gan tiem, kas klausās. Un, un es labprāt vēl kādreiz šādi, šādi Noteikti dzirdu parunātu. tevi. <laughs> Jā, un lai jums svētīga šī diena ar Jaunavas Marijas aizbildniecību, ar Dievu.